inzahabu zafashwe zidandazwa mu kinyegero zirenga ku magarama ijana na mirongo itandatu n'atanu n'inkoni y'inzahabu bita lingodor mu gifaransa hari mu makomine ya gitobo na bwambarangwe ngo zizogurishirizwa mu banki nkuru ya repubulika y'u Burundi na benezo nk'uko bimenyeshwa na buramatari w'intara ya kirundo nayo isekeza ryo gusuzuma ingo zimbye ibinogo byo kunyikirizamo amazi ngo ryanzitse muri muyinga musitanteri akavuga ko ingo zose zitegerezwa kwimba ivyo binogo atana rumwe ruvuyemo emetuse mitebutsa dufasha mu buhinga bw'ivyuma Omer Ndwayo nabateguriye no makuru ndabahaye ikaze Sangwa muri sanze kuri radio turasubiriye kubaramutsa abaforoma ngo bafise uruhara ntangere mu gukurikirana no kuvura abarwayi b'indwara y'igisukari bakurikirana umugwayi kuva akipimisha mu bipimo bindi bya buri gihe byo kuraba aho ndwara iteye akumviriza ukubumviriza no kubaha impanuro z'ukugene bitwara ukubigisha ukuntu biyitaho n'ingene bifungurira mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bamenyesha ko abo baforoma bakeneye gukarihirizwa ubwenge guhabwa ibikoresho bikwiye no koroherezwa mu kazi kabo mu gutunganya neza aho bakorera abaganga bavura indwara y'igisukari hamwe n'abantu ku gatwe kabo bafise icyo bafasha mu kurwanya iyo ndwara ku isi abakorera mu gisata cyo gupima hakoreshejwe imishwarara ngo bakwiriye kuronswa ubumenyi bw'ingene bo kwikingira imishwarara bivugwa na muganga Pascal Ntakarutimana yanonosoye ibijyanye no kwikingira imishwarara ahavuga ko hasanzwe hari n'urugero abakorera muri icyo gisata badashobora kurenza ku mwaka ari mirongo ibiri Uh, milizeveri mirongo ibiri ngo kuko bishobora kugira ingaruka mu myaka ibiri uh, iri imbere nko kurwara kanseri akaba yabishikirije igihe hari hatunganijwe uruganda n'ishyirahamwe rihurikiyemo abaganga bakora mu gisata cy'abapimisha ibyuma byerekana amasanamu kuri uyu wa gatanu tumukurikire ari kuri mikoro ya orunera muco icyo bita hadiyo porotegisiyo ni nk'uburyo umuntu yakoresha kugira ngo yikingire imishwarara ahasanzwe akorera yongera akingire n'abo bakorana yongera akingire n'abagwayi ubwo buhinga burahari nubwo benshi batabuzi na cyane cyane kuri iki gisata cy'ibintu bijyanye na radio protection kitakunda kuvugwa ko cyane aho dukorera turakoresha iyo mishwarara namwe nibaza ko mwaba mumaze gukoresha nk'ikintu bita iradiyo kwa muganga hajya nta kindi dukoresha atari imishwarara niyo ituma turonka ijya foto muhora mujyana rero nubwo turonka ijya foto hariho utundi tuntu tudusigaramwo ariko kandi biratuma yikingira kuko nko kuri twebwe dusanzwe dukoresha iyo mishwarara hariho urugero tugenewe ko dusanzwe ariko kazi dukora tudashobora kandi kurenza ariko kandi utegerezwa kuba munsi yabo umuntu asanzwe akoresha iyo mishwarara ntashobora kurenza e, ibipimo bingana na 20 milisiverte par ane abana babiri bakiri bato baritabye imana ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu ku mutumba jongwe wo muri zone gishiha komine vugizo y'intara y'amakamba batwawe n'uruzi mu gihe bariko barajabuka ku biti bibiri bavuye ku ishuri amakuru atangwa na musitaneri wa komine vugizo avuga ko ibyo vyabaye inyuma y'imvura nyinshi yaguye nk'ikiringo cy'amasaha abiri n'inusu kuva nk'isaha indwi z'umuhingamo hazimana gerard ahamagarira ababyeyi kwitaho guherekeza abana cyangwa kujya kubatora ku mashuri na cyane cyane abana bakiri bato mu gihe haguye imvura nyinshi ituma inzuzi zuzura tukiri muri iyo ntara nyene umwana w'imyaka umunani yaratwawe n'umuvo agira karapfa ku mutaga w'uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba uwo mwana yatwawe mu gihe yari agiye kuraba umubyeyi wiwe adandaza intore mu isoko ya Makamba igihe imvura nyinshi yari ihejeje kugwa imakamba nk'uko vyemezwa n'urongoye quartier ya Makamba ya kabiri uwo muvo ucamo amazi menshi ukaba gutwara abana babiri asaba ko aho hantu hoshigwaho ikiraro kugira ntasubire kwiha inkumbi Isa. ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za radio isanganiro tuve mu ntara y'amakamba tuje hariya mu kirundo inzahabu zingana n'amagarama ijana na mirongo itandatu na zitanu harimo inkoni y'inzahabu bita ringodoro ipima amagara arenga mirongo itandatu nizo zimaze gufatwa mu isekeza ryo gutuza ubusuma bw'ubutare bw'inzahabu bugurishwa bugurishirizwa mu kinyegero bidaciye mu mategeko Izo nzahabu zikaba zafatiwe mu makomine ya Gitobe na Bwambarangwe ahasanzwe hari birombwe vyimbwamwo ubwo butare. Buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko bari baronsa amakuru ababwira ko hariho abagurisha ubwo butare mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Abraham Safari mwisekeza buramatari w'intara ya kirundo ari kumwe n'umugwi w'intara ujejwe umutekano bagize kuva mu ntango z'iyindwi ryo gutuza ubusuma bw'inzahabu zishoka ziciye mu kinyegero baramaze gufata amagarama y'ababa ijana na mirongo itandatu izo nzahabu nka zose zafatiwe muri komine ya bwambarangwe ariko hariho inzahabu nkeya zaje ziva muri komine aho hari ku itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka nyene bukeye bwaho ngo bafashe ayandi magarama mirongo ibiri nane n'igice kimwe kwa cyo itungiye jean marie nayo kwa kanuma odasi bongera bahafatira inzahabu zingana n'amagarama atanu n'ibice bitanu hamwe n'inkoni y'inzahabu bita lengodor ipima amag amagarama mirongo itandatu n'ibice mirongo ibiri na bitandatu nk'uko buramatari w'intara ya kirundo albert hatungimana abivuga ngo izo nzahabu zizoca zigurishwa mu ibanki nkuru y'igihugu brb zigurishwe na ba nyenezo buramatari ati bari baronse inkuru zibabwira ko hariho abantu bagura inzahabu mu kinyegero bakazishora mu bihugu bibanyi nk'u rwanda ngo ari naho baca batangura iryo sekeza ngo kandi bakaba bagiye kubandanya icyo gikorwa urongoye koperative ikorera muri komine ya gitobe isa ndacayisaba akaba ajejwe no kwegeranya umwimbu w'inzahabu no muri commune ya Bwambarangwe amenyesha ko abo bantu bakora ivyo bintu arabasuma wewe yemeza ko batari no mu makoperative vy'ukuri asaba ko bene abo bantu biyadukiza bakagura izo nzahabu bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro Abraham Safari urakenuye tuve mu kirundo tumanukire gato mu ntara ya Muyinga hariko haba isekeza ryo gusuzuma ko himbwe ibinogo vyo kunyikirizamwo amazi mu mpangu zose zo mu gisagara ca Muyinga ingingo imaze ukwezi kurenga ifashwe n'abarongoye komine kugira bakinga imivo ibangamiye abantu n'ibintu mu gihe hari abidoga ko abatware bari mu isuzuma ataco bavuga ku nyubakwa za leta mu musitanteri wa komine Muyinga avuga ko iyo ngingira aba buri nyubakwa atakuvangura ngo abajejwe izo nyubakwa zivugwa ngo baracisuganya Diedone Nzeyimana ku munsi wa gatandatu ba nyumba kumi abakuru imitumba baherekejwe n'abapolisi bariko bakora isaka muri quartier Swahili mu gisagara ca Muyinga ni sekeza ryo gusuzuma ko himbwa ibinogo mu mpangu byo kunyirikiramwo amazi y'imvura ava ku mazu bene imiryango itafise ibi binogo canke bikono vyo kubika amazi baca bafatwa bakajanwa kuri komine ni sekeza rimaze indwi ryatanguriye mu makartier ya Kinyota na Kibogoye bamwe mu banyagihugu bashima ko intwaro iriko igerageza guhangana n'imivo yasibije amabara mabarabara eka n'imirima mu mitumba ihanamiwe n'igisagara ca muyinga banegura ariko ko mwiri sakwa hari abadafatwa n'inyubakwa za leta nk’amashuri ibitaro ukamengo ntaco ibyo kwimba binogo bibabwira amede misago musitanteri wa komine muyinga ati ku bidukikije nta n'umwe asigara inyuma bajejwe amashuri n'izindi nyubakwa za leta barahawe ubutumwa bwo kwimba ivyo binogo bariko barisuganya kuba ariko bafatwa bajanwa kuri komine ni ukugira ngo bahanurwe banavunirwa akagohe ko mu minsi ya vuba isuzuma rya kabiri rizo azoba utazoba afise uko abika amazi yiwe azohanishwa amande no gufungwa biriko uwo babona akingiwe ikibaba bobimumenyesha imuyinga Nenzeyimana radio isanganiro Jedonenze imana nawe turagushimiye tugaruke hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega ukubura abaguzi hamwe n'izimba ry'ibikoresho biturutse ku kiza ca COVID-19 ni zimwe mu ngorane zibangamiye koperative abahizi ikora ingwa zo kwandika umashure mashure mu ntara ya gitega nk'uko bivugwa n'urongo iyo koperative ni mu gihe umuyobozi mukuru w'igisata anakope kijejwa amakoperative asaba abakora ingwa zo kwandika mu ishure gukora nziza kandi zizimbutse kurusha iziva hanze ubushikiranganje burabe by'amashure nabwo busaba gutera intege amakoperative akora ingwa yaha mu gihugu cy'u Burundi mu kuronka abayagurira Gerard Nibigira ikiza korona ngo cyatumye igiciro cishwagara ikoreshwa mu guhingura ingwa zikoreshwa mu mashuri kiduga nk'uko bishikirizwa na Jacques bagorikunda arongoye koperative abahizi ikorera izo ngwa mu gisagara cya gitega turavye igiciro twagurako imbere ya korona virusi nuno musi hariyongeye ko ibihumbi mirongo ibiri ku mufuko umufuko w'ibiro mirongo ine twagura ibihumbi mirongo ine ariko no musi tugura ibihumbi mirongo itandatu iruhande y'ivyo amashure n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ngo ntibibashorera agasaba ko bubashorera izo ngwa tuziburirwa n'amashuri leta iratanga ingwa za gusa amashuri shingiro ingwa ziva mu bushinwa muri kenya ziva hanze cyane cyane leta eh, nibo ishorera abo bantu hama twebwe rero abantu twiyemeje kugira imirimo gasanga leta ntidushoreye kandi na twebwe twashobora gukora ingwa nziza twifuza kandi twasaba eh, yuko leta yoshigikira abenegihugu gihugu bariko bariyungura kumwunganya umuhanuzi mukuru w'igisata anakope kiraba iby'amakoperative Oscar Barankariza asaba amakoperative akora ingwa gukora ingwa nziza kandi zizimbutse agasaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'amashuri kubashurira nukuri turashima akigoro k'abari mu makoperative muri iyi minsi kuko urabona yuko bafise umwete wo kuzana ibintu bishasha nk'ibintu bijyanye no gukora ingwa eh, ntitwari tubimenyereye amakoperative akora ingwa ndayabona abigitega n'ikaruzi ariho noce ndabahanura ko ko boshiraho igiciro eh, gituma abaguzi bazo baca bahurumbira izo nkoresha bita karite nkaca mbwira n'abo baguzi na cyane cane eh, ubushikiranganji bw'indero abakora mu gisata c'indero ko bogurira ayo makoperative ari mu gihugu kugira ngo bayatere intege iyo koperative abahizi imaze umwaka urenga ikora ikaba ishobora gukora utubweta tw'ingwa turenga ijana ku munsi igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanga bigira nawe tugushimire tumanuke rero hafi y'igisagara gisagara cha bujumbura tuje neza na neza mu ntara ya kibitoke inka zishika mirongo itatu zibwe zigiye kugurishirizwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo uguhagarika kubaka bidaciye mu mategeko n'ibindi biri mu byahungabanije umutekano muri aya mezi atatu aheze Ivyo vyashikirijwe na musitanteri wa komine Buganda mu nama y'umutekano yo muri iyi ndwi heze. Buramatari w'intara ya Kibitoke asaba abatware bo hasi gufasha mu kudoma urutoke ah, ku umutekano abatabikoze nabo bakazohanwa alexi ndayiragije inka mirongo itatu nizo zafaye zijanye muri repubulika na demokarasi ya kongo ibitenge birenga amajana abiri na mirongo itanu na majana atatu y'ubumwanya ibiri ijana na mirongo ine vy'urumogi nabyo bikaba byarafashwe mu rudandazo rw'amagendu muri komine buganda muri amezi atatu aheze ibyo bikaba byashyikirijwe na musanzu ya komine buganda hakizimana pamfile mu nama y'umutekano yabaye muri iyi iheze musanzu hakizimana amenyesha ko mu bintu byahungabanije umutekano mu mw'ikomine arongoye muri amezi atatu bitatu harimo no guharika ubugeni butemewe n'amategeko urudandaza rw'ibiyayuramutwe aho hafashwe amaritiro mirongo ibiri ya kanyanga kiretse ibyo ngo harabaye amasanganya y'imodoka ashika cumi n'ane aho hakaba hapfuye abantu batatu cumi n'abiri barakomereka cyane ikindi naco mu byahungabanije umutekano ngo ni ugusha kw'amazu y'urudandazo amwe bita kiyoski atandatu atatu muri zone dava yandi atatu muri zone gasenyi ku bijanye no guharika n'ubugeni budaciye mu mategeko buramatari w'intara ya cibitoke zakarem amenyesha ko abatwari bo hasi babifisemo uruhara kuko batabimenyesha avuga ko biba biva ku bintu bafumbatishwa hakaba bagabisha ko mu gihe batazoza baradoma ku rutoki ku bugizi bwa nabi ko bazoronka ibihano ku bijyanye n'urudandazo rwa magendu rw'ibitenge ariko miseraje y'igipolisi mu ntara cy'ibitoke aribura amatari w'intara cy'ibitoke basaba ko abakozi b'ikigo beyere ko boza baramenyesha igipolisi aho bagiye gusuzuma ku bitenge biri ku biradandazwa biciye mu amategeko aho ni mu gihe muri uku kwezi kw'icumi na rimwe hari abadandaza hagumukanya abakozi ba bahobeye mu gihe bari bafashe ibitenge baranka ko babitwara hakaba hari mu isoko y’agasenyi muri komine buganda mugabo ngo abagumutse bagiye guhamagagwa n'intwaro bahanugwe abagigwa nabo n'icaha bahanwe mu cibitoke alexi ndayiragije radio isanganiro Alexi ndayiragije nawe turagushimiye ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za radiyo isanganiro aha niho amakuru twari twabateguriye muri ukuru no mutaga aciye tubashimire kuba mwayakurikiye dushimire na Emetu Semitebutsi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma Omer Ndwayo nari nayabateguriye ndabipfurize weekend nziza